وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير mtume alayhi salatu wasalam anaambiwa hivi hujawaona wale ambao au hivi nyinyi hamjaona namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amekudhalilishieni vilivyomo mbinguni vyote na vile vyote vilivyomo ndani ya ardhi wa asbagha alaikum ni'amahu na akakutawanyishieni juu yenu neema zake dhahiratan wa batina neema za wazi na neema za siri wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin na miongoni mwa watu kuna watu ambao wanaojadiliana kuna kwa Allah subhanahu wa ta'ala bila ilmu wala hudan wala kitabin munir wala vile vile hawafanyi mjadala kwa kufuata muongozo wala Qur'an kitabu chenye nuru enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala Mola wetu jalla jalaluhu ndani ya aya hii anabainisha ya kwamba amedhalilisha juu ya wanadamu vilivyomo ndani ya ardhi na vilivyomo ndani ya mbingu vyote hivi amevidhalilisha kwa wanadamu waweze kumshukuru Allah subhana na waweze kuzifahamu neema za Allah tabaraka wa taala lakini pia Allah akasema wa asbagha alaikum ni'amahu na akazitawanya kwa ajili yenu neema zake dhahiratan wa batina neema za wazi na neema za siri Mola wetu jalla jalaluhu amezieneza neema kwetu sisi nyingi sana wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wama bikum min ni'matin famin Allah Mola wetu jalla jalaluhu kwa fadhila zake na ukarimu wake na jude ametuneemesha sisi wanadamu neema nyingi sana na katika hizo neema ambazo Allah ametuneemesha nazo qasamaha ila qismaini amezigawanya ya kwamba neema hizo zimegawanyika sehemu mbili dhahiratan wa batina kuna neema ambazo ni za wazi dhahira na vile vile kuna neema ambazo ni batina za siri ambazo hazionekani kwa macho lau mwanadamu ataamua kuzifuatilia neema hizi hawezi akazimaliza sawasawa zitakuwa neema za waziwazi zenye kuonekana na macho au zitakuwa ni neema za siri zisizoweza kuonekana ima kwa macho au kwa kitu kingine chochote enyi waja wa Allah subhanahu miongoni mwa neema kubwa mno ya siri ambayo mula wetu amemneemesha nayo mwanadamu ni ni'matul aqli ni neema ya akili katika neema kubwa za siri ambazo hazionekani kwa macho hivi ni ni'matul aqli ni neema ya mwanadamu kutunukiwa kitu kinachoitwa akili karramna bani adam walaqad karramna bani adam kisha Allah akamaliza akasema wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ukarimu wako na utukufu wako ambao Allah amekukarimu nao na amekufadhilisha nao miongoni mwa sehemu uliokirimiwa wewe mwanadamu ni pale ulipopewa akili kinyume na wengi aliowaumba Allah subhana katika viumbe vyake katika jambo la muhimu sana ambalo mwanadamu amepewa na Mola wake lililomnyanyua daraja na kumnyanyua cheo mbele ya wengine katika viumbe ni jambo la akili kuwa ni mwenye kutambua ni mwenye uweledi mwenye uwerevu mwenye kujua hili ni katazo mwenye kujua hii ni amri ukaitekeleza amri na ukajiweka mbali na makatazo hii ni ni'matun adhima bali wa munnatun wa minnatun jasima vile vile ni fadhila ya Allah na ni neema ya Allah iliyokuwa kubwa mno kwa mwanadamu hasa yenye waja wa Allah subhanahu wa ta'ala neema hii ya akili Mola wetu tabaraka wa taala ameifanya kuwa ni neema bathina ni neema ambayo haionekani kwa macho kwamba tukikwambia hebu tuonyeshe akili iko wapi ina rangi gani iko mahala gani utaweza kusema tu ya kwamba akili ipo katika moyo lakini nitakwambia hebu tuarifishie akili ikoje lan tastati'a hautoweza lakini tunakuona kwa akili tumayizu baina alkhabith wat tayyib kwa ile akili tunakuona nayo unalichambua hili zuri na hili ni baya huu ni usawa na huu ni wa kimakosa kile kitendo cha kuchambua hilo ni ishara ya kwamba wewe upo unaogelea kwenye neema neematul aqli ambayo Allah subhanahu akakuruzuku na kwa kuonyesha umuhimu wa akili Mola wetu subhanahu wa ta'ala alipoiteremsha hii sheria alipouteremsha huu Uislamu aliufanya uislamu wetu ili uweze kusimama imara ni lazima yachungwe mambo makuu matano ili uislamu wa mtu uweze kusimama imara uislamu uweze kusimama katika jamii na umnufaishe aliyekuwa wa mbali na wa karibu mweupe na weusi wote kwa ujumla wanufaike na uislamu ni lazima yachungwe mambo matano dini ichungwe nafsi ichungwe na jambo la tatu ni akili ni lazima akili ihifadhiwe ili umma huu uwe ni umma uliokuwa na salama ili umma huu uwe ni umma ambao unaogelea katika fadhila ya kukirimiwa na Allah subhana kinyume na nyumati zingine au na viumbe vingine hii ishara ya kufanywa katika sheria kuna kipengele rasmi kimeweka na dini yetu ya Kiislamu juu ya kuichunga akili ni msingi mama mno unaothibitisha ya kwamba ni lazima kila yule mwenye akili anufaike na akili iliyomo ndani ya kichwa chake au ndani ya moyo wake ni lazima anufaike na akili ambayo ni mwongozo wa kuweza kuijua haki akili yake isimpeleke katika maangamivu wala isimpeleke katika upotevu enyi waja wa Allah subhanahu katika pia njia nyingine ya kuthibitisha umuhimu wa akili kwenye sheria yetu ukiziangalia hukumu mbalimbali kubwa kubwa haziwezi kwenda bila ya kuwa na akili haziwezi kuwa ni makubulatun inda Allah haziwezi kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa huyo anayezitekeleza la aqla lahu wala hija lahu hana akili ukiangalia swala ili iweze kukubaliwa ni lazima anaitekeleza awe ni kiumbe mwenye akili timamu swala haikubaliwi kwa mwendawazimu swala haikubaliwi kwa mutauwa aliyerukwa na akili haikubaliwi kwake ibada ya zaka haikubaliwi kwa mtu ambaye ni mwenda wazimu labda mali zake ndio hesabu lakini yeye kama yeye ibada ya haji haiwezi kukubaliwa ibada ya siyam na zinginezo ibada ya jihad na mengi katika ibada kubwa kubwa haziwezi kusimama na mtu ambaye hana akili hii ni ishara ya wazi inayotuthibitishia kwamba uislamu umeichunga akili kwenye kila nyenzo na kila vipengele vya hukumu ya Uislamu lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu wenye akili kwa sifa mbalimbali ndani ya Qur'an amewasifu wenye akili kwamba ndio wenye ilmu wale ambao wanaitumia akili fi taati ta'atillah wanaitumia akili katika kujiepusha na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala wa tilka al-amthalu nadribuha lin wama ya'qiluha innal alimun wenye kuzielewa wenye kuielewa mifano ya Allah subhanahu wa ta'ala wenye kuelewa mantiki ya mambo yaliyotaja Allah ndani ya Qur'ani wama yaqiluha na hawazifahamu hiyo mifano hawaifahamu hiyo mifano illa alalimun isipokuwa wenye ujuzi na wenye akili na hao ni maulama ambao tayari uquluhum rasikha akili zao zimetulizana katika kufahamu nususi za Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ameita akili na Qur'ani ulul albab wale wenye akili wale amewaita ulul albab ni watu wenye uoni ni watu wenye mtazamo mzuri lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala amewataja pia kwamba ni ulinuha ni watu wenye akili wapevu katika ufahamu waliofikia kiwango cha juu kwenye kuelewa yale maqasidu shariati makusudio makubwa ya sheria na zinginezo katika aya ambazo mola wetu subhanahu wa taala amethibitisha kuisifu akili ndani ya qurani na kuwasifu wenye akili ndani ya qurani lakini wakati huo huo mola wetu jalla jalaluhu ameonyesha pia upande wa pili namna ambavyo dhama atughat amewadhamu na kuwataja vibaya wale ambao waliochupa mipaka wakaacha makatazo ambayo mula wao ameyaleta halalan mtayiba tena dhahira makata halali zilizokuwa wazi nzuri wakazikataa wakazipinga Mola wetu Jalla Jalaluhu amewataja watu hawa kwa maneno pia mbalimbali na mifano mbalimbali mfano katika watu hao wanayakili lakini hawaelewi wanaufahamu wana akili wanazo lakini hawajui kwa akili hii wanatakikana wamwabudu mwana wao subhanahu wa ta'ala mithaluhum mfano wao ni almunafiqun wanafiki ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala amewataja aliposema afatatumauna an yu'minu lakum وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون hawa ni wanafiki wamefikia kufanya taharif kubadilisha ukweli kilichokuwa cha ukweli wamekifanya kuwa cha uongo yuharifuna alkalima wanabadilisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema min ba'di ma aqaluhu baada ya kuwa washajua kwamba hii ni haki wameshajua kwamba huu ni unabii kwamba huyu ni nabii wa kweli na hii Qur'ani ni kitabu cha kweli na Uislamu ni dini ya kweli wakabadilisha yale maneno min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun ay hala kaunihim ya'lamuna hali ya kuwa wanajua Mola tabarak wa taala anataja sifa ya wanafiki ndani ya Qur'ani ya kwamba yuharifuna al-kalima wanabadilisha maneno ya kweli maneno ya sawa min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun baada ya kuwa walikuwa wanaijua wanaifahamu na wanafahamu kama ni ukweli lakini wakaubadilisha huu ni mfano wa wazi wa kwamba yule anayetumia akili vibaya basi atarajie ndani ya Qur'ani mfano wake utakuwepo katika waliotajwa vibaya ima atakuwa ni munafiki na ima atakuwa ni jahi na ima atakuwa ni kafir njoko makufani watazame makufari Allah subhanahu wa ta'ala nasema am tahsabu annaka anna aktharahum yasma'una au yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila Allah anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam am tahsabu anna aktharahum yasma'una au yaqilun bali wewe unadhani kwamba hawa makufari wengi wao wanasikia na wanaakili unadhania hivyo na maendeleo yao ya kidunia na utaalamu wao walionao amtahsabu anna aktharahum yasmauna au yaqilun allah anasema bal in, inhum illa kal hawakuwa wao isipokuwa ni kama vile wanyama bal hum adallu sabila bali wao wamepotea zaidi njia kuliko hata wanyama انظروا الى هذه الامثله utazameni huu mfano wa Allah subhanahu wa ta'ala hawa kafara waliokuwa katika hii dunia wameshika hatamu kwenye kila mambo ya maendeleo ya kiuchumi ya kila namna ya kidemokrasia na mambo mengine Mola wako subhanahu wa ta'ala anakuambia inhum illa kal an'ami hawakuwa wao isipokuwa ni kama vile wanyama bali bal hum adallu sabila bali wao wamepotea zaidi njia waliokuwa nayo imaana tunawaona hawa makafara tunawaona hawa makufari kwenye ardhi zetu tunawaona ni watu wenye akili akili zao zingewasaidia kwenye irshad zingewasaidia kwenda katika hidaya tungesema wana akili lakini pale ambapo walipokuwa na akili lakini wakashindwa kumayizi baina alhaqi walbatil wakang'ang'ana kwenye batil basi wao ni wapotevu zaidi kuliko wanyama kuliko punda kuliko farasi kuliko hata ndege hawa wanyama wanawafadhali katika upotevu kuliko haulail kafara haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala anaonesha watu ambao walikuwa na akili lakini akili zao hasijawasaidia kuwaongoza kwenye haki bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad dhara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله سبحانه وتعالى anaonyesha kama ndani ya moto wa jahannam tutawaweka wengi na kuwatupa wengi katika majini na binadamu wenye sifa gani ya rabbal alamin hawa watu watakaodumbukiza katika jahannam ni watu wenye sifa gani anasema ni wale watu ambao walikuwa na nyoyo lakini hawana maarifa hawana ufahamu kwa nyoyo hizo wana macho lakini hawaoni kwa macho yao lakini pia vile vile wana masikio hawaoni kwa masikio hawasikii kwa masikio yao Allah anasema hawa hawakuwa isipokuwa ni kama vile wanyama bali wao wamepotea zaidi na hawa ndio watu waliokafirika al-kufar al-kufar Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala anathibitisha kwamba wataingizwa katika moto wa Jahannam lakini hawajaingizwa katika makosa yao yote ya ukafiri la ni kuto kuitumia akili katika hidayah ni kuto kuifanya akili impe muongozo wa kufuata halali na imuongoze katika muongozo wa kuacha haramu bali akili zao zilikuwa zinawaongoza kwenye haramu kuifanya kuwa ni halali na halali kuifanya kuwa ni haramu Ibrahimu alayhi salam alipowatazama makufari na alipowatazama watu wake hawa watu wanakwenda kukata miti ile miti wanayoichukua wanaichonga na mno wanavyoichonga wanakwenda kwenye majabali wanayakata majabali na mno wanavyoyakata na kuyachonga wanavyoyachonga kisha akhiru matafu yaabuduna wanakuja kuabudu yale mawe na kuabudu miti ambayo tayari wao wameshaitengeneza Ibrahim alayhi salam aliwaambia qala afata'buduna min duni llahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la uffin lakum walima lima ta'buduna min duni llahi afala ta'qilun mnaviabudu vile ambavyo haviwezi kuwanufaisha kwa chochote wala haviwezi kuwadhuru kwa aina yoyote ufil lakum ubaya na uchungu uwe juu yenu na ubaya uwe kwenu nyinyi walima taabuduna min llah na yale yote mnayoyaabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala afala taaqilun hivi nyinyi hamna akili ulichokitengeneza mwenyewe ukifanya kuwa ni, ni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 sio kama hawasikii wanasikia kama uislamu ni dini haki wanasikia kabisa kama nabii aliyebakia wa mwisho ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanafahamu nuru ya haki ni nuru ya Kiislamu wanasikia lakini usikivu unaotajwa sio usikivu huo ni usikivu wa kuyaelewa yale yanayotajwa na yale yanayosemwa watasema siku ya kiyama lau kunna nasma'u lau tungelikuwa sisi duniani twasikia au naaqilu au tuna akili maana yake sasa hivi hamna kitu ni maboksi tu haya hamna chochote unachokielewa siku ya kiyama utasema lau kunna nasma'u au naaqilu ma kunna fi ashabi sa'id tusingelikuwa sisi ni katika watu wa motoni bimaana ya kwamba almu'minu alfatin muumini mwerevu mwenye akili timamu hawezi kuyakurubia machafu muumini wa kweli hawezi kutaata amru zina hawezi kuishi na kuogelea kwenye jambo la uzinifu muumini wa kweli hawezi kuogelea kwenye ushirikina muumini wa kweli hawezi kutangatanga hajui dini yake aishi kwenye utaratibu gani haiwezekani muumini wa kweli hawezi ishi bila ya utaratibu wa mola wake kwa sababu ndani ya dini ya mola wake kuna kila mwongozo kwa ile akili yake iliyopewa na allah subhanahu wa taala atauona huu ndio mwongozo unaostahiki mimi niishi na huo mwongozo kwa sababu anajua sitakiwi niache swala najua hilo kwa sababu nikiacha swala nitakuwa baina ya watu wawili nitakuwa moja kati ya sehemu mbili imma an akuna kafira wa imma an akuna fasika imma nitakuwa ni kafir na imma nitakuwa muovu kwa hiyo maana yake ni akili iliyosalimika itamwambia dumu na ibada ya sala muumini wa kweli ambaye ana uwezo ana nafasi wa kutafuta ilmu hatoweza kuacha kutafuta elimu nyuma kila wakati na kila nyenzo alizonazo ili mradi tu peke yake aweze kuitekeleza ibada ya kusoma kwa sababu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin utafutaji wa ilmu ni lazima kwa kila muislamu kwa hiyo yule ambaye ni fatin mwenye akili timam mu'min hawezi ishi bila kutafuta elimu hawezi ishi bila kusoma ukijiona unaishi kasi yako wewe ni mambo mengine lakini ilmu kunayo mbali kabisa fattahim aqlaka ituhumu akili yako kuna sehemu wewe unaikosesha haki yake enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala Mola wetu tabaraka wa ta'ala kwa hii mifano nilokupigieni anaonyesha ya kwamba asiyeitumia akili vizuri ni lazima akili impeleke katika maangamivu wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam الحمد لله على إحسان والشكر له على توفيقه وامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله yoyote yule ambaye hatoitumia akili yake katika muongozo wa sawa basi ajue ya kwamba malipo yake yatamwanzia hapa hapa duniani na kesho akhira yatakuwa mahesabu mengine tena mbele ya Mola wake akaitumia akili yake ya kudhulumu akaona ni sawa kumdhulumu fulani ibn Allan akaona hii ni haki ya fulani akasema mimi ninaichukua kwa makusudi tu basi usidhanie kwamba jambo lako limeisha yatakuwepo malipo hapa hapa duniani na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala al-Mannan patakuwa ni kumalizia mmoja katika watawala anaitwa al-Mu'tawi ibn Abbad al mutadi ibn Abbad alikuwa ni mtawala katika nchi ya Andalus kwenye mji wa Ishbilia leo wengine wanaita Ishbilia ni Barcelona wengine wanaita vinginevyo tena yeye ndo alikuwa ni governor ni mteule aliyeteuliwa kuongoza katika mji huo المعتضد بالله ابن عباد عفوا المعتضد ibn abbad huyu bwana kana dhalimu ni mtawala alikuwa ni dhalimu kwa kweli ghashuman yani kapevuka katika uovu na ubaya raia unajua kwamba huyu ni mtu muovu yaktulu nnasa anaua watu ovyo ovyo tu hataki kusikia katajwa vibaya hataki kuona amenyoshwa kidole mtawala huyu andalus hispania miaka hiyo ya nyuma يوم من الايام ظلم ارضا للاعمى alidhulumu ardhi ya kipofu vithibitisho vyote vinathibitisha ya kwamba ardhi hii ni huyu kipofu lakini muda wa kuwa ni kipofu na mimi ni mtawala والقول ما قاله عذامي إذا قالت عذامي فصدقوها فإن القول ما قالت عذامي mimi ndo mwenye kauli ya mwisho akaipora ile ardhi ya yule kipofu akamwacha yule kipofu ajiendeleza maisha yake akili hiyo inamtuma adhulumu haki ya mtu bila ya kujua kwamba yoyote mwenye kuitumia akili yake vibaya ikafikia kwenye kudhulumu haki za watu jambo lake litaishia hapa hapa duniani na mbele ya Allah ni mahesabu yule ama darirun faqirun kiume fakiri masikini yawezekana ardhi ile ndio ilikuwa tegemeo lake katika maisha yake aliondoka kutoka Hispania mpaka Makkah al-Mukarrama qata al-fayafi alikata miji na miji na mapori anatembea kwa mguu mpaka alipofika Makkah al-Mukarrama akafiwa ni kaabatullah kwenye kaaba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala akanyanyua mikono yake na kumwomba Allah juu ya mtawala yule al ibni ibn Abbad kumwombea dua ya maangamivu kwa kudhulumiwa ardhi yake hakadha kana nasu alqudama hivi ndivyo walivyokuwa watu wa zamani yashtakuna amrahu min Allah wanashtakia mambo yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala kinyume na watu sasa hivi tunajiaminisha kwa ilmu tulizo nazo na uwenyeji tulio nao na uzoefu nao kanu yashtakuru ila rabbi akidhulumiwa jambo kwa Mola wake subhana imma rak'atayn imma qiyamul layl na mwenye nafasi ya kukurubia kwenye mji mtukufu anakurubia na kumwomba Mola wake subhanahu wa ta'ala kipofu yule alipoomba ile dua palikuwa pana watu namsikia ile dua anavyoiomba kumwombea maangamivu almu'tadidu ibn abbad kwa kumdhulumu ardhi yake taarifa zilikwenda mpaka andalus kwamba kuna kipofu yupo huku anakuombea maangamivu kwa sababu ulimdhulumu ardhi yake ulitumia cheo chako uliutumia ufahamu wako uliitumia akili yako kufikia kumdhulumu huyu kipofu kana jabara ni mtu msusuavu halikumshitua hilo jambo akaenda akachukua pesa za dhahabu nyingi tu akazichukua kisha zile pesa zile akazipakaa sumu nyingi tu pesa za dhahabu nyingi sana alafu akazipakaa sumu akawambia mpelekeeni huko maka huyo kipofu anafika anazipokea yule kipofu zile pesa anasema haukunisamehe nilipokuwa Ishbilia umekuja kunisamehe nikiwa katika Baitullahi alharam haram na kama ilivyokuwa kawaida ya kipofu akipewa chochote lazima akionje chochote anachopewa lazima kwanza akionje akiweke katika ulimi na pesa zile zilikuwa na sumu Allah subhanahu wa ta'ala akamwandikia umauti akafariki jambo lake likawa limeisha masiku yanakwenda ila dayani يوم الحق نمضي وعند الله تجتمع الخصوم mmoja katika wafalme wa Inglaterra huko alimtumia al-Mu'tadhid ibn Abbadi alimtumia joho nguo moja nzuri sana lakini naye akaipakaa sumu kila kona ile nguo miaka imeenda mbele huko anafungua nguo nzuri na kuivaa haizi kupita siku mbili naye akaondoka duniani hakadha man istamala alaqla hivyo hivyo anayetumia akili kwa lengo la kuwadhulumu wengine asidhani atanyanyua mgongo wake wala hatua mbili kwenda mbele pale nimaliza kutuba yangu ayuhannasu ibadallah kuizungumzia neema ya akili miongoni mwa balaa makubwa aliyoyatabiri mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye zama za mwisho mabalaa makubwa sana yatakotokea ni jambo la kuondoshewa watu akili itafikia hiyo zama hadithi ambayo imepokea Imam Ahmad fi Musnadi hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna baina yadai saati al-harju mbeleni huko mwa masiku patakuwa na kitu kinachoitwa al-harju qalu masahaba wakasema wa mal harju ya rasulullah ni nini alharju ewe mtume wa Allah alayhi salatu wasalam qala alqatlu ni mauaji yatatokea zamani huko mbele zama za mbele yatatokea mauaji makubwa sana kuwa na uana masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walipoyasikia yale maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ya rasulullah ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala inna nuqatilu almushrikina kadha wa kadha mbona sisi tunawaua makufari kwenye vita hii vita ile tunawaua vita ile tunawaua kwa maana ndio unakusudia hili jambo la sisi kuwaua makufari qala mtume kasema laisa biqatlikum hadhi sio uwaji huo unaotajwa sio huo sio huo unaokusudia mimi mtume sallallahu alaihi wasallam akasema bal yaqtulu ba'dhukum ba'dha mtafikia mtakuwa mnauana nyinyi kwa nyinyi wa yaqtulu rajulu jarahu na itafikia mtu anamuua jirani yake wa yaqtulu rajulu akhahu na itafikia mtu anamuua ndugu yake wa damu wa yaqtulu rajulu ammahu na itafikia mtu atamuua ammi yake wa yaqtulu rajulu ibn ammihi na itafikia mtu anamuua mpaka mtoto wa ammi yake sikia maneno yako wazi masahaba na mtume alivyosema yamani yako wazi kabisa kama mtafikia hivyo mnauana nyinyi kwa nyinyi jirani yako kakaa hapa siku mbili amekorofishwa unaua na haya ndio tunayashuhudia leo hii kwenye alamullah kwenye dunia Allah rabbil alamin kwenye hii dunia Allah subhanahu leo watu wanauana bila thamani anamuua ndugu yake anamuua ami yake anamuua mke wake anamuua mme wake kwa sababu ya kimpenzi kwa sababu ya mali na sababu zingine zozote zile ndo haya ambayo mtume kayasema sasa masahaba wakauliza ridwanullahi taala alaihi baada ya kuambiwa hayo maneno wakamuuliza mtume sala llah salama wama lana uqulun yaumaidhin mpaka hali inakuwa hivyo ni kwa sababu hatuna akili kipindi hicho wama lana uqulun yaumaidhi mpaka inatokea watu mtu anamuua mke wake anamuua ndugu yake wa damu toka nitoke tumbo moja au wanachangia baba au mama mtu anamuua mpaka jirani yake anamfanyia hila anampandia ukuta na kwenda kumchoma bisu wama lana uqulun yaumaidhin ya rasulullah hivi ni kwa sababu kipindi hicho tutakuwa hatuna akili mtume sallallahu alayhi wasallam akasema tunza'u al-uqulu fi dhalikum ah, fi ahli dhalikum zaman tunza'u uqulu fi dha fi, fi ahli dhalikum zaman zitaondoshwa akili kwa watu wa zama hizo zitaondoshwa akili zenye kumhofu Allah subhana zitaondoshwa akili zenye kuchunga damu ya mu'min zitaondoshwa akili za kuchunga thamani ya jirani zitaondoshwa akili zenye kuchunga thamani ya udugu zitaondoshwa hizo hapatokuwa na udugu tena kinachoangaliwa ni mali kinachoangaliwa ni jaa ni vyeo na mansib ni cheo fulani mtu akipate hatojali huyu ni kaka yake hatojali huyu ni mwanaye bali kwa sababu ni mali atamuua baba yake atamuua mtoto wake atamuua mpaka mme wake bali tunawaona watu wengine wanawafanya mpaka watoto wao kuwa ni machizi kwenda wazimu ili mtu tu apate sehemu katika mali yake au apate lile ambalo analihitajia haya ndiyo ambayo mtume anasema tunzau luqulu fi, dha, fi ahli dhalikum zaman zitaondoshwa akili katika zama za watu hao kipindi hicho enye waja wa allah subhanahu wa taala mnaionaje hali inayotazamwa leo hii namna gani tulivyoathirika na, kuita, na kuitanguliza akili kwenye mambo mengi ya dini je akili yako ulionayo ni mwongozo kwenye haki je akili ulionayo inakuongoza kwenye kuchunga maharimu Allah, kuyachunga makatazo ya allah je akili yako ulionayo inakufanyia almuyua ulaini wa kutokuwa na si kuwa serious kwenye haki na sheria ya Allah subhana akili yako inakuleaje je ni akili ya kulifanya kila jambo kwamba halina tatizo anaasiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa akili yako unaona hakuna ubaya hivi akili yako ndio iko hivyo al-Imam al-Asfahani rahmatullahi ta'ala alayhi anasema idha ra'aita ar-rajula qila lahu lima lam taktub al-hadith utakapomwona mtu ambaye anaambiwa mbona wewe haufuati aliyoandikwa kwenye hadithi mbona wewe haufuati yale ambayo yameelekezwa na mtume wako sallallahu alaihi wasallama faqala akasema huyo mtu alaqlu awwal alaqlu awla kuifuata akili ni mwanzo ndiyo bora zaidi alaqlu awla kuifuata akili ni bora zaidi qala nasema fa innahu sahibu bid'ah huyo ni mzushi huyu ni mzushi yani akili yako mbele ya nususi za Allah mbele ya mafundisho sahihi Allah subhana wewe akili yako inakwambia si sawa hivyo unaikubali akili yako unaacha maneno ya mtume maneno ya Allah tabaraka wa taala na ndio maana Imam Shafi rahimahullah taala anasema mata araftu li rasulillahi haditha muda wowote nitakaojua kwamba hii ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam thumma lam akhudh bihi kisha ukaniona mimi mamshafi Shafi sikuifanyia kazi hiyo hadithi muda wote nitakapojua kwamba hii ni hadithi ya mtume kisha mimi mamshafi Shafi sikuifanyia kazi ile hadithi ya mtume fa ana ushhidukum anna aqli qad dhahaba mimi ninakushuhudisheni kwamba kipindi hicho itakuwa akili yangu imeruka itakuwa akili yangu imeruka sasa haya ni maneno ya mshafi al-Ihbithul Kabir jabari la ilmu kubwa linasema maneno ya namna hii wewe unadhani tuliorukwa na akili leo hii tuko wachache tuliorukwa na akili kwenye umma huu sasa hivi tutakuwa ni wachache bila shaka tuko wengi nususi tunaziweka pembeni oh nimemkuta babu yangu nimemkuta mjomba wangu nimemkuta shekhe wangu hatukatai kwamba uliwakuta tunachokitaka uliikuta dalili uliukuta ushahidi kuwakuta watu sio hoja walitanguliza akili walitanguliza dalili walitanguliza maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam au walitanguliza maoni yao kama walitanguliza maoni yao Imam Shafi anasema kisha sikufanyia kazi hiyo hadithi ya mtume fa ana ushhidukum an aqli qad dhahaba hata limamu ibn taimi rahimahullah alipokuwa anawazungumzia watu ambao wameifadhilisha akili watu ambao wameifanya akili kuwa ndio bora zaidi ndiyo muongozo zaidi wanamwabudu mola wao kwa kutumia akili alimamu ibn taimi rahmatullahi alaihi anasema innama fi lhaqiqati hakika si vinginevyo jambo la uhakika lilivyo فإنهم فإن الذين يدعون أنهم ذو ذوي عقل katika wale ambao wanaodai kwamba wana akili fa innahum yaabuduna sanaman samauhu aqla hawa ni watu wanaabudu sanamu ambalo wamelipachika jina linaloitwa akili mtu ambaye anayetanguliza akili kwenye ushahidi wa maneno ya mtume mtume haja alifanya hilo jambo wao unasema kwa kuwa hajalifanya ndio tufanyaje sasa ndio kalikataza akili yako ukaitanguliza anasema al-Imam Ibn Taymiyyah hawa watu namna hii yaabuduna sanaman wanaliabudu sanamu ambalo samauhu aqla wanaliita akili kwa ndugu zangu tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye siri zetu na dhahiri zetu uelewa tuliopewa na Mola wetu tuliopewa na Mola wetu akili tuitumieni akili yetu kwa kumwomba Allah tuongoze katika haki atuongoze katika hidaya na tuifanye akili yetu iwe ni akili ambayo yenye kutaharak yenye kufanya kazi kutafuta usawa na kujiepusha na yale yote ambayo Allah kayakataza hiyo ndiyo akili ambayo mola wetu subhanahu wa ta'ala anaipigia mifano ndani ya qurani kwenye kuisifu na kuitajia mazuri allahumma ruddana ila dinika maradan jamila allahumma ruddana ila dinika maradan jamila allahumma ighfir lana dhunubana allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان كان ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر أعداءك وأعداء الدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين